Goeiemarag, dit is Ray Conniff wat ons inlei met Memories are made of this. En dit is waar, ne? Kijk hoeveel memories gaan vanmarag opkom by elke plaat wat speel. Waar het jy hom laas gehoor? Uh, wat het gebeur op die stadium toe jy hom gehoor het? Enzovoorts, enzovoorts. Goeiemarag, ek uh, hoop jylle gaan die program geniet. En uh, eh, dit sommer som die naweek ook Ok, kom ons mors nie tyd nie, ons skop somme dadelijk af en ons gaan afskop met die liekie sy naam is Rio en is een liekie geskryf dier Alice May in 1981 die oorspronkelike weergawe is uitgevoer dier Maywood in 2012 word die omslag uh, versie van die uh, nommer vrygestel en later bring Gerard Joling uh, Nederlandse weergawe uit ons luister na Maywood

So don't try to make me stay. I'm on my way. little bit Rio en dit is uh, eh, my hoed wat het gesing het hy is een van die <clears throat> groepe wat uh, probeer om die Abba stijl uh, uit te beeld en uh, ja, hy is nie so, so vir het wegsteek nie hulle, hulle sê self so en uh, ek denk hulle vaar goed in daar die uh, missie van hulle ok, ons het vir dat ek net gauw daar naartoe gaan en dan is ons hier by die luisteraars platsy en die eerste een <clears throat> sal voor ek begin uitsaai het dan wacht die mense, jy er sien en uh, dan as ek inloop dan sit hulle daar in die wachtkamer en uh, Letty, goeiemiddag goeiemiddag, sê sy uh, ons sit in wacht vir die mooie muziek, groete vir my man Frans en uh, haar pa Henny en Margrita, sister Lena, uh, broers Piet en Gert en skoonsister Chantal en dan vir Abby, Abigail haar dochter en allemaal wat saamluister en sy weet sommer, dit gaan een mooi program wees. Dankie vir hy vote of confidence, soos hulle het in Engels sê. Uh, ek is blij jylle is ingeskakel en uh, ja, dit is natuurlijk van Western Area en van uh, uh, my wereld, daar een in Johannesburg, selfde plek waar Hanley is, en dit is Kempton Park, en ek sien die Hanley ook nou ingeskakel, sy is van Kempton, en uh, ja, sy skakel ook gereeld in, dankie Hanley, ek hoop jy gaan die program geniet. Uh, van Bethlehem af het ons vir Rina, Rina Foster, wat ingeskakel is, sy sê dit is vrek koud daar in Bethlehem, koud en nat, sê sy. Ja, ek het gister, uh, kyk as min wat jy hoor, een boer kla oor te veel reen. Nou hierdie is, wel, is nabij genoeg aan uh, Bethlehem, dis daar in Lindley, is uh, iemand wat gesê het dat uh, hulle kort nou weer een bykie breek, dat hulle kan gaan oes, uh, die uh, soja lande wil hulle gaan oes, en hulle kan nie in hierdie modder toestande dit gaan doen nie. En die water vloei oorals. Ja. Ok. Uh, vir ty, ty mense is baie dankbaar daarvoor en vir ty mense uh, soek net een breek. Hulle so nie dit moet ophou nie. Hulle is net een breek daarvan. Ok. Kom ons luister wat is volgende. Volgende op die draaitafel is, eh, ek uh, dink hy syng baie keer cowboy-likies hierdie ook uh, en ek praat van Henry Ned Miller, 12 april 1925 gebore, oorlede 18 maart uh, eh, 2016, Amerikaanse country muzieksanger, een liekie skryver, actief as een opname kunstenaar van 1956 tot 1970, is hy hoofdzakelijk bekend vir sy treffer Enkelsnit ja, sy eh, groot treffer vir hom was From a Jack to a King, een crossover treffer in 1962, wat top 10 in die country muziek contemporary volwassen eh, in Billboard Hot 100 treffers luiste, nummer 6 paal het. Hy het nog verskye kaart enkelsnitte in sy loopbaan gehad, met uh, alhoewel geen een ooreenstem met die sukses wat hy gehad het met die vorm van Jack to a King. Hy het ook uh, Invisible Tears uh, gecomponeer en opgeneem, Maar wat ons vandag gaan luister van Ned Miller, is ook nie sy eie nie. Hierdie is, ek uh, kan nie onthou wie om oorspronkelijk gesing het nie, maar You Belong to My Heart. O, Elvis is het nie? Ja, You Belong to My Heart. Uh, hier kom Ned Miller, moet daar lekkie. MUZIEK belong to my heart. Now and forever. And my love had its start. Was a moment like this. to my heart. Into My Heart en Ned Miller het vir ons gesing, was een groot treffer by die parties van daare jare. Uh, eh, Amal het op omgejive en uh, ja, elke party het om gespeeld. Hy personality, uh, daar was soos vier of ses wat uitgestaan het boor die rest van hulle. Ok, Pet Shop Boys, hulle is nou meer modern as hierdie wat ek uh, normaalweg speel, en hulle is een Engelse popduo, wat in 1981 in Londen gestig is. Ok, hier is hulle vandag, en die liekie, hulle sê, Go West. Dit is een goeie, seker maar een goeie plek om te gaan, uh, ons gaan West. West sê die Pet Shop Boys en hulle is, dit, ek, ek dink is eindelijk uh, eh, belade stijl wat hulle daar sing en uh, hulle is nie algemeen bekend daarvoor nie. Ok, um, ja, ek dink uh, Louisa Heinz Meijer daar van Kroonstad, sy is ook ingeskakel en dan uh, eh, Motti van George uh, Motti uh, de Kok van George en Drew en dan, uh, <clears throat> excuse toch, uh, ok, kom ons, uh, Joyce Wertley is gewoonlik ook elke vrijdag ingeskakel, ek uh, het nog nie van haar gehoor nie, maar ek glo, sy is ievers daar in die achtergrond, en natuurlijk Albert weet ek, hy is ook klaar ingeskakel, hy luister al van uh, Albert Beekes, uh, van uh, Veldruf, hy is die silent luisteraar, <laughs> Ok, ons stap aan, ons kom by een man, um, tjoep tjoep, tjoep tjoep, oh gats, ek weet nou nie wat nou van hom geword nie. Uh, ja, ok, maar uh, eh, het eh, sê dit is Ricky King, uh, daar is hy, Ricky King en hy doen vir ons Maria Elena. is nogal flink vingers wat hy daar het. En uh, ja, ek, ek, ek sê altyd, uh, eh, kitaarspeel is soos uh, bicycle rij. As jy dit een keer recht gekry, dan uh, verloor jy dit nie. Ek het nou die ondervinding gehad, dat ek, wanneer was het? Jo, seker in 1992, laas aan een kitaar gevat het. Uh, ek kon redelijk gespeel het voor dit. En uh, toe vat ek nou... Uh, onlangs toe kry my dochter vir my weer een kitaar en ok, ek kan hom daarom nog instel. <laughs> maar eh, ek, eh, my armpies het korter geword of my pens het groter geword, ek weet nie wat het is nie, maar ek sikkel om door by die frets by te kom. En, eh, maar ek, ek, ek speel nog. So, uh, dit is waar dat uh, as jy eenmaal geleer het, dan, uh, dan verloor jy dit nie sommer nie. Ek wonder net wat sal ek met die E-flat hoorn maak as ek hom nou in my hande kry. Sal ek nog steeds kan, ek weet nie. Is moeilik om te sê. Uh, ok, Ricky King, dit was hy wat daar kitaar gespeel het en eh, hy is een kranige kitaarspeler. Uh, hy is geboor as Hans Lingenvelder op 12 maart 1946. Dit is in Rastad, Baden-Württemberg. Uh, en uh, ja, hy is een Duitse kitaarspeler um, ehm, en uh, baie vermakelijk wat hy ons daar, uh, Maria Elena, wat hy daar vir ons gespeel het. Ok, uh, ons het uh, nog een boodskapie gekry en dit is daar van uh, Westenaria en, en dan, uh, dit is Henny en hy sê, <clears throat> dit is hy, hy praat nou van Ned Miller, dit is hy, hy wat uh, From a Jack to a King ook singt Jep, en uh, eh, Nekkie is een sanger mm, gewees, mooi ouderdom van 90 jaar oud het hy geword. Uh, hy sê goeiemiddag aan amal. Askies, uh, ons luister ook, soos elke week, hoe anders, uh, wil ook jou, Letty en amal, wat saam luister, met een glaasie skink en gaan sit en luister na die mooie nostal nostalgie uh, muziek baie dankie vir die opoffering, jy maak een vrijdag speciaal, groetnis, ach, baie dankie, en enie, is uh, mooi woorde daai, en uh, soos ek sê, dit, dit inspireer my in sommer, om uh, extra liedjes te gaan opsoek, uh, al, al weet jy, uh, is jy beperkt met die tyd, maar uh, ja, elkeen van hulle is handpikt, ek so sê, ek gaan deur en dan kyk ek na hom, dan sien ek, ok, daar is drie, vier mense wat hom sing, en dan speel ek om hier, speel ek om daar, en tot ek die een vind, wat hom vir my die beste, of wat ek die langlastig gespeel het, en dan sit ek die persoon op, en uh, dis ook maar my speelhuis kies. Dankie dat jylle ook ingeskakel is, al die pad van Westenaria. Um, ehm, ja, okay, ons kom nou by die stiefseen van Virginia Lee, Clive Bruce. Ek wil wel ewig vir hom sê Bruce Lee, maar eh, <laughs> dis een perd van een ander kleer daai. Clive Bruce, hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bemeester hy verskynheid instrumente in 1971 bereik hy die nummer 1 posiesie op LM Radio. Ja um, op LM Radio se uh, eh, SA Top 20 parade, uh, eh, Treffers parade met Sally Sunshine, nog een feit wat min mense van hom weet is, dat hy ook die eerste keer, uh, hy was uh, die eerste stem was van Sarel Seemonster op Willi Wali. Want hy nog vir Sarel Seemonster? Nou ja, hierdie Clive Bruce was Willie, uh, was, was uh, eh, um, ehm, Sarel Seemonster sy uh, eh, stem. Ons luister, Clive Bruce en hy sing vir ons die ene van Sally Sunshine en ek sê altyd as ek hierdie ene speel, ons amal ken so persoon, soos wat Sally was, wat uh, ja, weens omstandighede moes sy die huishouding oorneem, sy was maag van boeties en sissies gewees, sy het uh, eh, huis kon gemaakt en sy, sy was die moeder van die huis, want haar maas vroeg oorlede en sovoort. Ons luister Sally Sunshine, hier kom sy. You're the eldest of five Sally Sunshine And a room in the ghetto is your home In the spring of your life you must act like a wife Cause your pa can't manage on his own You don't know what it's like to buy candy Or to ride on a seesaw in the park And you don't ever play with the kids round your way It's a shame you never had a start but you smile all the while, satisfied. just smile. Clive Bruce en Sally Sunshine en uh, ja, ek sien eh, Joy Schwartley het ook nou ingeskakel, wel, sy is ingeskakel, sy het my net gesê uh, dat sy is daar en uh, ek het vandag drie uh, f, in uh, Funny Spot, drie kort stikkies allemaal van Nico Nico uh, Nel um, ja, Joy is van Surprise daar in in, in uh, en voor sê ek Nederland, hoe kom wil ek dit nou sê? Sy is van surprise daar in uh, Amerika, na by uh, eh, Arizona, die wereld daar rond, is eh, sy. En uh, sy luister altyd ook lekker saam. Um, <clears throat> op die draaitafel, Connie Francis, geboore as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 december 1938. Sy is een Amerikaanse popsanger en toonomgevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroeg 60s. Um, ehm, ja, sy is laas jare sy oorlede, ek dink in augustus daar rond. Ek het nog een Uh, uh, wat noem hulle het, tribute program ook vir haar gedoen. Um, en ons gaan vandag na luister en die liekie wat sy vir ons gaan bring is uh, daar sy van 1959 is Tennessee Waltz daar so baie mense wat om sing maar ek het uh, ek was lis om Connie Francis sy weergave vandag op te sit hier kom sy my darling, to the Tennessee walls when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart. heart. natuurlijke sang, soos daar die jare die norm was, ne? Die heel eerste Afrikaanse, nie Suid-Afrikaanse, maar Afrikaanse liekie, wat nummer 1 bereik het op die SA top 20s, was Des en Don se gezoom van die bije in 1966. Don se noens van was silver geweest en uh, sy was in Durban gebore as die middelste ene van 7 kinders en Des, hy was die enigste kind gewees van Johannesburg. Uh, hulle het ontmoet op die campus by die Universiteit van die Witwatersrand waar hulle, uh, sy het kins gestudeer en hy wet ja, nou waar anders te sal hierdie twee ek, ek, ek sê altyd as ek na hulle verwijs, uh, Suid-Afrika se mm, wat sy mense sê suksesvolste hippies. Uh, Rarig hulle het die uh, uh, love traditie so goed uitgeleef die twee van hulle. Maar in elk geval, uh, ja, hy het wet gestudeer en hy skop op, so half op aandrang van sy professor en so sy self herken wat, uh, wat aanbeveel, hy moet liever uh, muziekloobaan volg en sy voltooi haar kunststudies in Italia, waarna hulle saam begin optree. Hulle het uh, ander groot treffers was uh, The Seagull's Name was Nelson, geïnspireerd dier die leven van Nelson Mandela. Ons luister na Desendon Lindberg en die natuurlijk gezoom van die baie en dan net daarna um, of kom ons gaan eers the, This Land is Your Land. Uh, lekker saam sing liekie en die gezoom van die baie neer daarna. Hier kom des en doen. This land is our land From the brown and full hope as I went walking that ribbon of highway I saw above me the endless skyway and all around me a voice was singing this land was made for you and me this land is your land this land is our land from the Browning Folk to the Transvaal Highlands En die lukte van die lukte en die aaskoos aas en die knor aan die knor en die kranse. Die getop van tot nog iets aan die appel. As ek kon nou breek nou net die ene, want uh, ek weet nie, uh, uh, hy is gelabel, Des and Dawn Lindberg, This land is your land and the seagull's name was Nelson, die gezoom van die baie enzovoort, het so, dit is een medley van hulle likies, maar, hoekom sê hulle Des and Dawn? Is, uh, jy weet, eh, uh, dit is beslis nie hulle daai nie. Dit is iemand anders wat hulle namaak en eh, so, dit is die wat ek om nou maar sommer kort knip en ek gaan om sommer nou delete ook en maar kom ons luister na die rechte Des and Dawn en uh, die gezoom van die buie. Moet hy ene wil ek net by sê, you can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time. Des and Dawn, gezoom van die buie. summer's day, the months of May, a brilliant little bum come a hiking down a shady lane through the sugar cane, a looking for his wife. As he strolled along, he sang a song of a land of milk and honey, where a bum can stay for many long days and not need any money. Mm-hmm. the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in the big rock candy mountain. Now in the big rock candy mountain, the cops all have wooden legs, the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft-boiled eggs. Farmers' trees are full of fruit their barns are full of hay. Why you wanna go where there ain't no snow, where the sleet don't fall and the wind don't blow? In the big rock candy mountain. een groen door een boom zit een kerel en droom. Zij gedachten hoog aan niet takken. plaas sonder enkele baas Waar een man werk hande in die sand En hy droom van een land waar die brammers brand En die trekkers trek te saam En een brandewijndam waar die lammers lam En die ministers minister die vader Die gaan bye in die lekker kruk swyn Die soere spuit van tyne Waar die springbokke spring En die blesbokke bles En die boerbokke boer in die wijn Voor die gevis van die slange die die wolkberg hangen, waar die krokodille krok met die tanden. En die lukke van een luk en die aas was aas. En die knor gaan een knor in die kraatse. Die gebromd van die brommers op die vlot komt. kakalak. Sis! En die bobbie aan die bob in die berg dit is Des en Don Lindberg en uh, ja, daar kan ons duidelik die Afrikaanse humor achterkom. Jy weet, as betie hier van die dinge wat hy sê, die gebles van die blesbokko of wat ook al en so, eh, wat een gegoekie krij, maar dan kom hy by die, die lakke van die kakkerlakke uh, dan lach hulle uh, uit volle bors en uh, ja, Ok, The New Seekers, hey, dit, ek het net nou wou ek sê, dat uh, um, uh, Rina Forster daar van Bethlehem, sy het gesê, Bethlehem is nat en koud vandag, <clears throat> wel, Kimberly nie veel beter nie hoor, as ek nou uh, reptiel was, het ek rarig, het ek vandag uh, in uh, hibernasie ingegaan, en ek sou nie weer wakker geword het, voor einde september nie, ek sê, u sê, uh, dit is onaangename dag hier so. Die wind waai nie, dit is net toegetrek en dit het deernag het ons 25 mm gehad, reen, uh, eh, in die oude daar so hulle gesê, dit is een duim, een duim reen gehad en uh, ja, so, uh, maar ek weet nie, die aanvoelbare temperatuur, soos hulle dit altyd noem, is uh, nie aangenaam nie. Ek wil net onder die komberse inklim en daar blij met een warm waterbottel en a, eh, die heaters aan en die warm conversie. Oké, okay, ons is nou by en eh, nou een aand voordat hulle ingeskryf het vir die Eurovisie Likie competitie van 1972 sit Tony Coyle nee, Coyle, Coyle, Coyle uh, Steve Wolf en Graham Hall en hulle skryf aan hulle inskrywing Beg, steal or borrow met een likkie story as thema en eh, oe, een liefdes story as thema aan een voormalige liefde waar een beloof het om uh, te bedel, stiel of leen net om sy liefde aan die ander ene te kan oordra. Aan die einde van die competitie eindig die liekie in die tweede posiesie uit 18 inskrywings met 114 punte. Gesing dier The New Seekers. MUZIEK en uh, dit wil, as, as jy hoor The New Seekers, dan weet jy dat het gebeur na 1967, want um, Judith Durham het by hulle geblei tot in 1967 voor sy solo gegaan het. Hier is die likkie Beg, Steel or Borrow en uh, ja, kom ons eh, doen dan een van waar, waar, waar uh, wat is uh, uh, waar, waar hulle nog die, ge, net die gewone siekers was, wat Judith Durham nog saam met hulle is, en dit is uh, The Carnival is over. Ok, hier kom, daar die twee. No. was hy, daar het ons nou gehoor, die siekers voor Judith, oh, I mean, na Judith by hulle was, en voor Judith by hulle was, en <clears throat> man, ek het nie eens twyfel daar aan nie, sy was een groot, groot asset vir daar die groep gewees, en dit is duidelik dat hulle achteruit moes gaan, die oomlik toe sy solo gegaan het. Uh, sy was een rarig um, ander klanke, wat hulle toe uitgebring het. Uh, ek sien hier so um, ehm, Hanley, sy sê, uh, <laughs> ek gee nou idee, uh, sy moet gaan kyk of hulle nog so'n bykie OBS het, uh, jy weet, aan hierdie weer natuurlijk. En jy weet, toe ek uh, my kroegrestaurant gehad het, op aande soos hierdie, hierdie ijskou aande, het ek daar op die counter een hele rij uh, van hierdie uh, tot glasies met uh, eh, OBS gehad. Elke customer wat inkom, moet eers een slikkie, eh, moet eers een tot van die drink, en dan kan hy die rest van die aand uh, daar so. En uh, ja, <laughs> en hy sê, uh, dit is juist waarop hy ges, uh, geskimp het, is die um, ehm, uh, OBS, dit uh, werk rarig hoor, geloof my, my customers was so happy gewees. En uh, ja, ek, ek, ek, ek, ek dink, ek het eindelijk beter gedoen, nadat hulle elkeen een shot van hierdie OBS ingehaad het. Je weet, eh, dan kan een mens die, die kouwe weer vir, uh, weerstand bied, en jy kan uh, floreer daarin. Ok, en uh, ja, Hanlie, ja, ek het nie waarom kom behers op my benen nie, maar uh, daar is daarom een fijn heaterkie hier by my voete, uh, onder die lesenaar en uh, hy is op al twee sy uh, st stel stellings is hy opgestel en uh, hy doen sy job van daarvoor en dan tak hier op die, op die lesenaar wat ek nou meer regie voor my het uh, waar ek my arms op laat ris op die lesenaar is een warmwaterbordel met lekker, lekker warm, warm water. So, uh, een man sal dan seker nie vergaan nie. Um, ja, ok, ons stap aan, waar trek ons nou? Uh, uh, da, sanger, liekieskrijver, kompenis en die koop. O, dan wil ek ook net noem dat uh, Letty het net nou gesê met Tennessee Waltz van Connie Francis. Sy het gesê, is een prachtige liekie, dit is mooi verby, sê Letty. So dit is die muziek wat sy van houd. Ok. Um, ehm, wat ek nou, nou het ek myself geïnterrupt, jylle sien. Uh, eh, die, die Elton John, hy is gebore as Reginald Kenneth Dwight. Typies Engels, ne? Op 25 maart 1947 in Pinner Middlesex in Engeland. Hy het het uh, vroege ouderdom sy passie vir muziek ontdek. Hy het homself geleer hoe om klavier te speel toe hy net 4 jaar oud was. Ons luister volgende na, ja, ek vergeet om te sê, hy sir, hy is nie soma net Elton Johnny, die koningin het om geslaan maar die swaard, hy is sir Elton John, en ons luister na sy liekie, uh, eh, wat is dit? I guess that's why they call it the blues. Dan het hy misgevat, want ek het gemik vir Nikita. Nikita. Elton John, I guess that's what, ja, ek het gemik vir Nikita, maar of miskien leer hy nog ewers hier verder aan. Maar, kom ons luister daar, that's why they call it the blues. MUZIEK a Is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe, never find a warmer soul to know. road with eyes that look like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. On oh, that key tag, you will never know anything about my home. I will never know how good it feels to hold you. Oh. Nikita, I need you so. Oh, lucky there is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. love me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time guns and gates no longer hold you in if you're free to make a choice, just look toward the west and find a friend. Oh, Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I

to Dan sê ek sal een plan moet maak en die plaat her etiket. Hy sê, that's why they call it the blues. Dit is nie Elton John, dit is Nikita. Soos ek uh, aanvankelijk uh, gedoog dit, dit moet wees. Um, ja, ek het uh, toe ons nou in wel, so, meer as een jaar, nee, het is een jaar terug, toe het ons ons matriekreunie gehad, en uh, die 55ste ene, en toe uh, as deel van die decoraties op die tafel was daar uh, rissies gewees. Jy weet hierdie rissie, hierdie rooi rissie wat so half maan shape het en dit het mooi gelijk so op die tafel maar toe ons nou uh, oppak die aand uh, na die funksie, toe uh, vat ek maar een van hierdie rissies en ek bring hom saam met my huis toe. Ek het hom oopgemaak en die pijkies daar binnen is 35 pitte gewees. Toe vat ek maar die pijkies en ek plant hulle. En eh, met die gevolg is, ek het hier, in de russies wat nou blom, of wat nou bedra, ek so sê, dit is rooi, hierdie hele bedding van my. Eh, ek het 35 plantjies, het ek daar, en elke plantje sit een trend wat uh, eh, 9 tot 14 van hierdie russies, en ek het al gepluk, en dan kom hulle, en hulle blom nog steeds, en hulle bring nog steeds nieuwe rissies, so ek het vanmarrig, ofwel, oh eindelijk verochend, toe maak ek vir my een rissie saus, is nou die vierde keer wat ek dit doen, wat ek een rissie saus maak, en uh, dan, wanneer jy klaar is met die rissie saus, dan moet jy gaan en jou hande skrop, want enige plek aan jou wat jy aanraak, daarna brand ek so sê, ja nee, hierdie Russies is baie potent, maar uh, ja, nee, nou so, ek het een so Russie fan geword, maar nou moet jy sien, wanneer ek hy Russies amal oopmaak, en uh, <clears throat> in die pitte uitkrap en so aan, uh, om hulle nou recht te kry vir die saus, is daar pitte, ek kan nou seker 9000 van hulle plant, wees jy net hoe een rissie kan vir jou duisende uh, daarna gee. Um, is net interessant om te weet, as jy een rissie boer wil word. Uh, eh, Oké, okay. Francis de Jager, sy is van Springs, en sy is uh, country sangeres, sy gaan vir ons nou sing, een wat sy baie goed doen, Red River Rosie. Hier kom sy.

Springs. Ek hoop julle is ingeskakeld, ek weet sy luister gewoonlik so saam met haar male en haar uh, verloofde en so aan. Uh, so, uh, as sy ingeskakeld is, uh, dankie vir jou liekie. Right, ek sien hier so op die groep is nou uh, Wayne Prinsloo en hy het hier vir ons een prinkie opgesit van OBS SA sy nummer 1 antifreeze. En uh, ja, dis die beste sê hy uh, om te antifreeze. Dan wees hy ook een video daar, ek uh, kan nou nie terwijl ek uitsaai video's kyk nie, maar uh, dit lyk vir my soos een motor wat rai op een pad in het sneeuw al by kante. Ek weet nie of het nou vandag of gister is nie. Um, ja, so, dit is winter, hy is hier. En dan weet ek, uh, Forrie Smit, um, Judy Bester, sy sê altyd, o, oh, dit is wat sy die meeste van hou, sy kan, sy sien so uit, na hierdie tyd van die jaar, na die kouwe, sy is so lief vir die kouwe, ek krij nie meer koud nie, ek krij seer, dit, eh, wie, wie kouwe maak seer, en, uh, en hoe ouder ek word, hoe, kouwe, eh, hoe seerder krij ek. Ons stap aan, uh, waar is ons? Gary Pocket, in the Union Gap. En die liedje wat hulle vir ons gaan doen is A Young Girl van 1968. Um, ehm, ja, hulle was aanvankelijk gekrediteer as The Union Gap met Gary Packett. Maar uh, as uh, Amerikaanse pop-rock groep wat in die laat 1960s actief was, die groep is gevormd dier Gary Packett, Gary Muta, Witham, Dwight Bement, Kerry Chater, Ch Chater, en Paul Wheatbread wat uiteindelik dan The Union Gap genoem het en uh, ja en uh, wel, hulle het hele paar treffers gehad Woman Woman um, Lady Willpower en uh, Young Girl en so aan die een wat ons gaan luister van hulle Young Girl Get out of my mind sê hy 1968 Whoa, girl, get out of my mind. the secret of your youth. You led me to lost a baby 熟悉我。 groot treffer gewees daai um, ehm, vir Gary Pickett in the Union Gap van 1968. Nou ja, ons het al gekom, Joy sit op aandag. Hier het ons nou vir een uh, Nico Nel. Maar uh, wil vir my lyk asof hy uit die naslaanbronne op internet verweider is uh, na die, wel, noem het die ongelukkigheid wat hom in die later jare getref het. Uh, niet te min, uh, het ons een hele klompie jare het hy ons vermaak met snaakse sketse wat hy gelos het. Ons gaan vandag luister na drie van sy stories. Is allemaal drie kort stories um, en uh, sal somme direct op mekaar volg. Die eerste een is Company Tanne, uh, dan is ons uh, rugby op Klein William en die klomp honger mans dan. Oh. Uh, en dan luister ons na Nico Nel met, uh, ja, met die worshoinkie. Uh, eh, die story oor die klein worshoinkie wat nie benen gehad het nie. Kom ons luister hier, kom hy. Hulle met die sensus, die, uh, ja, sensus het hulle uh, bepaal dat die kapenaars het van die minste tanden per kapita. <laughs> en, en, die sancties en nog nie, uh, jy weet, net so afgeskaf word, toe die ouwe nog nie, kyk, ons het ons met mekaar bezigheid gedoen. Toe begin haar die eerste internationale gast en nou, ach, bezigheidsmanne hier naartoe kom om bezigheid te doen. En toe, nou weet jy nie wat moet jy doen om jy bezigheidsmense van versie te beindruk en, maar by Stellenbosch Farmers Winery het hulle ou gehad met die eh, tanden gehad het die, en hy was die chauffeur. Toe het hulle hom ingeroep en hulle, hulle besluit, jy weet, die basisse ding wat jy ja, seker kan doen is om net as jy die gas ontvang, daai ou met dan ten minste tan hê. En toe roep hulle hom in en hulle sê vir hom luister hier so, ehm um, Johnny, jy moet tanden kry. Toe sê hy nee, dis reg. Toe sê hulle maar okay, ek stuur jou nou vir na die tandarts toe. Hy sal vir jou daar uitsort en ehm um, dit is op op op die maatskapie, soos wat ons nou maatskapie kar het, krij jy nou net maatskapie tanden. nou is hy daar weg, jy weet, en die tandarts het sy, sy gams gemeet met so'n kamometer, en hy sê vir my, moet so'n week later terugkom, twee week, en hy kom toe daan, nou het die tandarts sy tanden, maar hy het ander tanden wat, eh, wat een bykie van een fout gekom het in die laboratorium, dit is ek lang tanden, Nou gee ja, hy vir Johnny eers hierdie lang tanden en sê, luister, sit hulle in en buit hulle net en dan sê vir my, nou, hoe voel hulle? Nou het hy die tanden in, nou steek al klomp tanden uit die voor, weet, hy kan nie sy lippe oor die tanden nie. Hy sê, luister, hoe voel hulle? Hy sê, ah, voel lekker. Maar ek weet, ek weet nie sê, hoe voel tanden nie, ek ben nou jager was tanden. Hy sê, kijk aan die spiel, sê vir my, hoe lyk hulle? Nou kijk aan die spiel, nou steek die klomp tanden uit dan, en zijn lippe is deurskynend, maar ik ken nie tanden het nie. Hy zei, hoe lyk hom? Ik sê, nou, hy lekker, maar, maar niet nie iemand heen nie? Ek wou nou al lang al die story vertel het, Tolle, ek het hom nou gehoor, so tijd terug, en uh, dit is so beetje ten koste van jou. Je weet, uh, op, op, op Klein William is, is, die, is rugby nog, nog steeds een groot, groot sportgebeurtenis. Je weet in uh, Klein William terecht. Heet het dier. Ik wil wel net gaan zeggen, als het, als het rugby is, dan is het bijna dikwijls dat van mij. Ja, maar het is, niet zo dikwijls, het, het is nog altijd een snelste story dan hopelijk. Maar die, nou Klein William heeft nou, nou rugby gespeeld en toen nou we die beker voorover je weet, en dus toen nou we baie groot ding om te vieren. Dus toen dan, nou, uh eerst bij die klap, het dan eerst lekker gekeer en die, uit die beker uit ook gedrink, jy weet, en toe baie, baie lekker, en toe is hulle nou daarvan af, is hulle toe in die hotel toe en in die hotel ook nou die ding verre gevier, jy weet, en toe nou uit die uitvindsak, dan raak die man in honger en Tolla sê toe nou vir hulle luister, so kom na my huis, maar dit nou is dit laat al in die hand jy weet, dit is nou seker hier by 11, 11, 12 so kan, en hulle kom by uh, die huis, nou is die mannen nou ten, uit die aard van self is daar nou nog drank wat dan gedrink word nooit. en uh, nou begin die mannen kos op en daar staan een pot vlees op die stoof wat gekook is, jy weet maar nou daar so dik laag vet nou al boop die boop die vlees begin vorm nou druk die mannen hulle vingers hier dier die vet weet, dan breek hy mis nou soos wie ouwens wat nou in ijs een visvang. Haak hulle nou een ding en dan, toe besluit hulle, maar kyk, dit is nou lekker, maar hulle hang nou net iets soets ook eet, weet nie. En die ene ouwe sê, maar kan ons nie lekker soet patats uh, maak nie. Nou soek hulle patats, weet nie, en hulle oorals nou patats soek, nou die potvlees word nou so lang warm gemaakt en hulle het op die ouwe en toe kom na hom, want toe die naam nou, nou patats gekry en die gans het hy toe een klomp patats gekry en hy is toe nou daar, nou word die patats nou eh, geskil en word nou in, so in botter en in, in, in suiker, so een beetje gekermelis, jy weet. Jong en die ouwe is vreed toe nou die pot vlees en die patats alles op en toe die volgende dag toe het my Rita blijkbaar vir ander vrou <laughs> gesê, sy kan nou verstaan laat hulle die haarslag wat sy van die honden gekook het. <laughs> laat hulle dit geëet het, dit kan sy verstaan. Maar laat hulle haar dahlia bol opgekeken. Ek het al by die Westkus een beetje gaan vakantie hou en nou stap ek die ochend nou stap ek die ochend lekker daar langs die strand af, jy weet, en man in die, het is vroeg ochend, jy weet, en Hier kom een eh, oom van vooraf gestap, jy weet, en so van ver af, lyk dit asof hy nou een paar wit kouse, lang kouse eh, en een paar tekkies aan het. Jy weet, maar ek nou nader kom, nou sien ek, hy dra iets by hom, jy weet, en, maar nou het hy nou al half gegroet, hier van ver af, en ek het nou al van hom gegroet, is net ons op die strand. Toen nou nader kom, toe sien ek, maar dit is nie tekkies nie, hy, jy weet, eh, ek weet, tekkies het ons nie naals, boek. Toe kan ek nou, toe sien ek my lokaal voet, hy is nou net so getank. Nou kom hy nou na ander gestap, jy weet, en ek sien die ding wat hy dra, is een borshondje, weet, een van die remuniatuur borshondjes. Nou, ek ben nou, ons moest nou stupid as jy langs die see stap en jy draan hond, jy moet nou, nou juist met die hond, laat hy kan hardloop. Toe ek nou by hom kom, nou stil en gesels ek in die oom en ek kyk die hondjie so nou, lyk dit ek sien daar is fout met die hondje, maar nou kan ek nie sien wat is fout die weet en maar ons gesels so en ek kom achter maar die hondje het glad die bene nie ek sien kom die bos hondje as jy aan Nico eh, die ding die hondje is nou maar so geboor het glad die bene sê hy is nou so geboor en ons het nou maar nou natuurlijk nou makkelijke geboortekie gewees maar die die uh, ons het besluit ons sal hom nou maar gut maak dit en ons het hom nou met moeite, het ons hom nou groot gekry en dis nou maar so. Ek sê ook, ek het nou nog nie gehoor van Suitsie, maar, maar dis nou baie interessant, wat, wat is die hondkie sy naam? Hy sê, ach wat, eh, Nico, ons, ons het besluit om hom mee een naam te geven, want hy, hy sal toch nie kom as jy hom roep. Nie. was hy, dit is Nico Nel wat ons vermaak het, die kamp in die tanne, uh, eh, rugby op Klein William en die hongermans en die worsontjie. Ok, uh, in lijn met min of meer, wie was hulle, uh, Jeremy en uh, Dawn, ach, uh, ja, nee, hierdie is Jeremy, uh, Des en Dawn, uh, het ons nou hierdie Jeremy Taylor, hy is ook gebore in Suid-Afrika, oops, wat oh ja, gaat nou hier aan, uh, in Suid-Afrika, 24 november 1937 in Newbury, uh, dit is in Berkshire, is een afgetrede Engelse volkszanger en een liekieskrijver wat een groot deel van sy leven in Suid-Afrika doorgebring het. Oorspronkelijk as onderwijzer in Engels <clears throat> by St. Martins' school. Eh, dit is een, <clears throat> excuse man, Rosettenville in die syde van Johannesburg. Nou, sedert 1994 woon hy in Wallis in Frankrijk, uh, eh, nadat hy universiteit van Oxford bygewoon het, het Tyler een volkszanger in Zuid-Afrika geword, en uh, hy word onthou vir sy liekie, jylle allemaal sal die liekie ken as jy ouwer as 30 is, <laughs> ach please daddy, nou baie van sy sukses het gekom van die liekies wat in levendige optreders begin het, met komedie, Tyler het liekies opgevoer wat sociale probleme in apartheid Zuid-Afrika bevraagteken het. Uh, ja, ek wil ook net noem hierso, ek sien uh, Judy, Judy Swanepoel, daar, sy, ek dink sy is van Olympus daar in Johannesburg, Uh, sy sê, sy, sy is ook inges, uh, ingeskakel en sy sê, dit is ook reen en koud. So, like my, dit is nou maar die norm vir hierdie dag. Eh, die enigste een wat breed smile is uh, seker Joy, Joy Swartley, daar in Amerika, uh, soos ons winter toe gaan, gaan hulle nou somer toe. En uh, vooral daar so uh, nabij Mexico, daar die uh, in, in deserts waar hulle woon, is dit seker vrek warm. Ok, <clears throat> ons uh, kom nou by die ene, en ons luister na Jeremy Taylor, hulle uh, noem die liekie eindelijk The Ballad of the Southern Suburbs. Ach, please, Daddy. Lekker luister, die kom hy. Ach, please, Daddy, want you take us to the drive-in? All six, seven of us, eight, nine, ten. We wanna see a flick about Tarzan and the ape men. And oh, when the shower's over, you can bring us back again. chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy floss and Eskimo pie. Ach, daddy, how we miss nickerbones and licorice, Pepsi, cola, ginger beer and Canada Dry. Ach, daddy, won't you take us to the fun fair? We wanna have a ride on the bumper course. We'll buy a stick of candy floss and eat it on the octopus. And we'll take the rocket ship that goes to Mars. Popcorn, chewing gum, peas nuts and bubble gum Ice cream, candy, floss and esky, my pie Ach, daddy, how we must nigger balls and liquorice Pepsi, cola, ginger beer and Canada Dry Ach, please, daddy, won't you take us to the wrestling We wanna see a no-call sky-high when he fights Willie there's gonna be a murder Cause Willie's gonna don a red letter Yankee Popcorn, chewing gum, peanuts and bubblegum, Ice cream, candy, floss and Eskimo pie Ach daddy how we miss nigger balls and licorice Pepsi Cola, ginger beer and Canada Dry Durban, it's only eight hours in the Chevrolet. The bands of sea and sand and sun and fish in the aquarium. It's a lekker place for a holiday. Popcorn, chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy, floss and Eskimo pie. Ach, daddy, how we miss nigger balls and liquors, Pepsi, Cola, ginger beer and Canada Dry. Daddy, if we can't grok to Bioscope, we'll go off to Durban, life's a hang of a ball. If you won't take us to the zoo, then what the heck else can we do? But go on out and murder all the Aki's next door. Popcorn, chewing gum, peanuts and bubble gum, ice cream, candy, floss and Eskimo pie. Snickers, Pepsi, Cola, Ginger Beer in Canada Dry. Jeremy Taylor, The Ballad of the Southern Suburbs. En dit is, ach, please daddy, won't you take us? Um, ehm, brotherhood of Man, ek sien uh, Hanley, uh, sy vraag my of ek nou al oorweeg het met die Russies van my, of eh, om um, um, um, Russie kom feit te maak ek het nog nie daarvan gehoor nie, ek weet nie, uh, jam wat jou dek brand, ja, want hierdie goed brand hoor, ja, yeah. uh, maar ek, en dan gooi ek nog Tabasco sauce ook in, by die mengsel, om dit te maak, <laughs> so, uh, ek aggravate die situasie met uh, eh, die, uh, Brotherhood of Man is volgende op die draaitafel, en, uh, hy is een Britse popgroep, wat in 1970s, het hulle sukses behaal met die Erevisie Song Contest in 1976, wat hulle gewen het met Save Your Kisses For Me. Hulle het uh, hulle grootste sukses in hulle geboorteland, die Verenigde Koninkrijk behaal, met die uh, uh, uh, drie nummer 1 solos en vier top 20 albums. Die groep is dier steeds voort en lever vertoonings recht dier Europa, de in totaal het hulle 16 atelier albums uitgereik met wereldwaie verkoope van 15 miljoen plate. Brotherhood of Man, hulle bring vir ons twee liekies. En die eerste ene wat ons gaan luister is Angelo. En dan direct daarna gaan ons oor na 1978 se Beautiful Lover, al twee van Brotherhood of Man. long ago, high on a mountain in Mexico, lived a young shepherd boy, Angelo, who met a young girl and he loved her so. Rich was she, came from a very high family. Angelo knew it could never be they ran away to their destiny. dit is nog een groep hierdie, um, Brotherhood of Man, wat daar in Roem, dat hulle eh, doen doelbewus wat hulle vir Ebba probeer namaak. Dit was Beautiful Lover 1978. Steven Sanchez, hier sien nou, hier is nou net weer om vir julle te bewys dat ek doen uh, eh, hierdagse muziek ook hoor. Die liekie is Until I Found You is die liekie wat dier die Amerikaanse sanger, liekie skryver uh, eh, <clears throat> Steven Sanchez. Dit is op 1 September 2021 uitgereik en as die uh, eh, hoofenkelsnit van Sanchez sy tweede uitgebreide toneelstuk Easy on My Eyes en uh, die debietalbum Angel Face. Ons gaan nou luister na Sanchez en hy doen die Until I Found You. Georgia Sanchez, ek weet nie hoekom kan ek aanklang vind by die specifieke liekie nie. Uh, daar is net iets wat meer nie lijn van die 60s en 70s in hom is. Hy is nie, uh, uh, hy, hy aard nie na die normale herendagse muziek nie. Tex Ritter, oog, hy is baie lang terug. Uh, hy is op 12 januari 1905 as Woodward Maurice Ritter gebore in Morville, Murwol, en dit is in Texas, natuurlijk, hy is die cowboy sanger, hy het uh, groot geword op sy familieplaas in Panola County en sy hoerskoolloobaan by South Park in Beaumont, Texas, met lof geslaag. Daarna het hy die uh, rechte gaan studeer en uh, met een muzikale groep na Chicago gereis, waar hy die Noordwest Rechtsschool, um, ehm, Rechtsschool, nie rechts, uh, ingeskryf het. Ons luister na Tex Ritter, en die liekie wat hy vir ons bring is sy een groot treffer, hy het een hele paar grootes gehad, maar hierdie is een van sy grootes, uh, dit is in 1956, wat hy hom uitgereik het, en it's the wayward wind. Oh, the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander. And I was born the next of kin, the next of kin to the wayward. In a lonely shack by a railroad track, I spent my younger days. And I guess the sound of the outward bound made me a slave to my wandering ways. And the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander next of kin, the next of kin to the wayward wind. Oh, I met a girl in a border town. I vowed we'd never part. Though I tried my best to settle down She's now alone with a broken heart. And the wayward wind is a restless wind. A restless wind that yearns to wander. And I was born the next of kin. The next of kin. Ex-Ritter, 1956, The Wayward Wind. Uh, ja, ek het meer as een van hierdie volgende groep op die uh, speellijs gesit, maar uh, ek denk ek gaan net gauw hierdie een speel. As daar tyd is, ek geloof nie gaan tyd wees nie. Ek het so baie extra opgesit vandag. Uh, die groep is Pussycat, het uh, is een Nederlandse country muziekgroep uit Nederland, die drie Kowalzik sisters. Tony Wille, Marianne Hansen en Betty Dragsta. Uh, die meisies uh, was die dochters van een Poolse mijnwerker en het uh, in Limburg groot geword. Het is verbaasend hoe baie van die country sangers sy paas was uh, van die koolmijne of mijnwerkers. Ja, dit is nogal verbaasend. Uh, hulle het uh, hulle muziekloobaan in 1963 The Singing Sisters begin en uh, eh, liekies in Duitse taal gesing. Uh, daarna het hulle in Holland uh, na die Bee Gees verander wat uh, nie die Bee Gees soos ons hulle ken nie. Die groep het hulle naam die derde keer in Sweet Reaction verander en uh, die onsuksesvolle single Tell a Lane um, in 1973 vrygestel. Die groep het in 1975 het eindelijk op die naam Pussycat gevestig. Die liekie wat hulle nou vir ons bring is Broken Souvenirs van Pussycat. MUZIEK een baie gewilde groep, nie die mooiste dochterkies nie, maar uh, ja, <laughs> hulle kan sing en uh, broken souveniers, baie treffers gehad. Um, Sandy Posey, geboor op 18 juli 19 juni uh, eh, 1944, Amerikaanse gewilde sangeres, was in 1960s sukses, uh, het sy geniet en uh, met enkelspelers gegeven, soos haar 1966 opname van Martha Sharp, sy composities Born a Woman, Single Girl, sy dikwels as een country sangeres beskryf, soos, uh, en eh, sy word vergelijk uh, eh, aan uh, Skeeter Davis, um, en haar uh, uitzette uh, wissel geweldig. Uh, ons gaan na haar luister en die liekie wat sy doen is een van haar grootes,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

it back I'm sorry I must have been out of my head Sometimes it's better to be loved than it is to love Negentien 67, Sandy Posey, I take it back.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 Johnny Cash, ah, allemaal weet van wie praat ek, ek praat van The Man in Black, en uh, ja, uh, hy is wel, of uh, sy ander, wat hy om opgenoem het, was The Undertaker, oorrede, hy so altyd die zwart kleren gedraad, hy was die vierde kind van 7, het in 1932 in Kingland, uh, Arkansas is hy geboore, Hy leer op vroege ouderdom by sy ma hoe om kitaar te speel en begin uh, ook uh, tydens sy militaire opleiding as morse kode ontleder in die Britse lichtmacht. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians. Uh, die kenmerkende uh, litteken op sy wang doen hy ook opgedier in hierdie tyd toe hulle een pitsweer op sy wang uitgesnij het. <laughs> ja, hy het seker naar die Amiese medics toe gegaan. Uh, en uh, hulle het nie veel ondervinding nie hoor. Uh, Johnny Cash, hy sing vandag vir ons. Kom ons laat ons maar twee doen. I walk the line en dan direct daarna luister ons na Ring of Fire. Al twee groot groot treffers vir hom. Hy was eindelijk baie bekend gewees ook as uh, muziek uitgeer. Uh, eh, hy het nieuwe talent uh, gesoek en hulle gepromote. Kom ons hoor. I walk the line, ring of fire. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side you give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. a fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher and it burns burns burns the ring of fire the ring of fire and it burns. Johnny Cash en hy het gesing ring of fire en natuurlijk voor dit I walk the line twee van sy grootes Lucille Star ek doen haar so baie ek kan nou net so wel weer doen en hierdie is van al haar liekies wat sy doen, is hierdie my groot ginsling. Haar geboortenaam was Lucille Marie Raymond Savoy en sy is in Kokkulum geboore en daar het sy geleer gitaar en mandoline speel. Sy neem baie van haar plate hoofdzakelik in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Kom ons luister na hierdie Lucille uh, Star, eh, een uh, baie unieke stijl, een baie goeie stijl, die beste vibrato wat ek ken, uh, natuurlijke vibrato. En die liekie wat sy vir ons gaan doen, 1962, My Happiness. Evening shadows make me blue When each weary Love gone by since we shared our dreams. But I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do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 long as I'm with you My happiness Oh, my happiness Prachtig, dit is Lucille Star 1962 reeds het sy met daar jyne voor een dag gekomt. Hanley, ek dink jy luister en uh, ja, weet jy vind ook aanklink by hierdie liekie. Ek praat van die man is Capido en hy het een verhoog naam van Johannes Matthäus Johan Wessels en is geboor in Lusaka is, is hy gebore. Noord-Rudisia op 28 oktober 1953 oorlede op 22 februari uh, eh, 2016. Hy was een Suid-Afrikaanse sanger en liekieskrijver van Zambiese afkomst of herkomst dan. Uh, van kleins af was hy bezig om kitaar te speel en liekies te skryf in lokale saam met sy uh, uh, orkest Big Gold Six het hy begin. Die naam Cupido is gekies omdat hy meestal liefdesliekies geskryf het en hy het ook saam met Corrie Marie opgetree daar in 1981 rond. Sy groot groot treffer natuurlijk, was ek maar een dichter. En ek dink, ja, hy is die broer van Robbie Wessels is dit. En die liekie Cupido, hy sing vir ons, was ek maar een dichter. Hanley en André, vir julle twee, julle moet mooi luister, dit is julle uh, eh, keisliekie hierdie. <laughs> Kom ons luister, hier kom hy. Thank you. Was ek maar een dichter, so ek daal kon beskryf Wat jy aan my doen, en hoe ek oor jou voel In gewone taal, mag dit klink, asof ek oordryf As ek probeer, hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel sal jou liefde to die hane ophou kry. To die leeuw en die lam by mekaar gaan leeg. To daar stilte oor die aarde kom en die wind nie langer waai. To daar gras aan die hemel rein groei sal ek jou lief heen. wat my in gedagtes kan wegvoer Na die maan en die sterre wat duur my venster loer Jy is die warm van een kachelvuur Die sprang van vonkelwijn En die son wat die misglaas op ons laat verdwijn MUZIEK is net een mens en my swakheid leeg by jou. Hart en siel gee ek, daar is niks wat ek weerhou. Net voor die woorde omraag, is daar iets wat ek nie

kort, dan noem jy net va, hierdie, Likkie, uh, eh, jy weet, leer hom uit jou kop uit, en dan, dan uh, sê jy hom va op, en dan sê jy sien, sy is van vooraf verlief op jou. Die Cranberries, hulle is een Ierse rockgroep, wat in 1989 in Limerick, dit is in Ierland, gevorm is, dier die hoofsanger Niall Quinn, gitaarspeler Noel Hogan, basgitaarspeler Mike Hogan en tromspeler Virgo Lolle. Koen is in 1990 as hoofsanger vervang dier Dolores Riordan. Die eh, groep klassificeer hulle self amtelik as eh, alternatieve stijl rockgroep, maar neem aspekte van indie pop, postpunk, Ierse folk en pop en rock in hulle klanke op. Ons luister na die Cranberries en die liedje wat hulle vir ons doen is Analyze. Uh, ja, soos hulle sê, dit is een alternatieve stijl, dit is een heeltemaal een ander stijl as enige van die liedjes wat uh, mens normaalweg hoor. Dit is uh, eindelijk baie mooi. Cranberries, Analyze. Analyze. Cranberries, hulle sê, Analyze. Hermans Hermits, hulle is geontdek of gediscover dier Harvey Lisburg en uh, ja, en hy het hulle verder promote en gesorg dat hulle van 1963 tot 1971 was hulle op die top van die branner gewees. En uh, ons gaan luister na hulle, Eh, die een wat hulle vandag vir ons bring is, oog, een van die, hulle het nou redig baie treffers gehad in daar die tydperk. En dit is Hummins Hummits en die liekie is Sleepy Joe. Rise and shine, sleepy Joe, now's the time, don't you know, to get into a new kind of dream. You've been living alone with no bell telephone, and you don't have a shed that is clean. You can rest your head on the corner of your bed. You can watch the world go by, but you never go see what the other people see if you're always gonna be a sleepy Joe? Rise and shine, sleepy Joe. There are places to go. There are windows to clean on the way. You've got nothing to lose but a shine on your shoes. Do the best things you can every day. You can get upset Turn your back on the crowd. But you're never gonna see what is absolutely real if you're always gonna be a sleepy Joe. La la la. La la la la la, dit is Herman Simmons met Sleepy Joe. Uh, baie gewilde ene gewees daai tyd. Wel, uh, eindelijk alle lillekies was gewilde lillekies gewees. I'm Henry the Eighth, I am, I am. En dan Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Och, daar was so baie gewees. En amal was groot, groot treffers gewees. Ek het nou hier een nota van Henny gekry. Hy sê, jou program is redig baie mooi vandag lekker tannetrekkers, soos hulle sê, Tex Ritter, Lucille John, uh, Lucille Johnny Cash en die ander ou garde. Baie dankie vir die program vandag, weer eens die moeite werd gewees om te luister, uh, dit ek luister verder, groetnis, uh, mooi naweek, geseende week vir jou en jou garde, uh, ons praat weer. Dankie Henny, ek is bly jylle geniet het en uh, ja, uh, Eh, dan weet ek wat die richting om in te gaan, as jy so noem, wat er jy eindelijk, of uh, wat vir jou uitgestaan het, dan weet ek, uh, dit is die populaire liekies daai, want vir my is baie van hulle populair, maar ek het in ander omstandighede geluister na hulle, en ek het, uh, ja. Ok, ons kom by The New Christie Minstrels. Hulle is eindelijk meer een saamsinggroep, hierdie Christie Minstels. Amtelijk bekend as de New Christie Minstels, onder leiding van Randy Sparks, is een Amerikaanse ensemble, volksmuziekgroep, wat in 1961 dier Randy Sparks gestig is. Van hulle is begin as prominente figure in die vroege 1960s in die Amerikaanse volksmuziek herleving. Eh, die eh, groep meer as 20 albums opgeneem en verskye treffers gehad, en sluit in Green Green, Saturday Night, Today, Denver, This Land is Your Land, uh, ja, allemaal waai lekker singlikies. En hierdie, selfs hierdie ene, as jy die woord kan uitspreek, Yama Otokoto, uh, eh, eh, wat is dit? Uh, ja, No Una, No Uta, dit is die likie wat hulle vandag, selfs dit, uh, sal een lekker lekker uh, Samson liekie maak. Al ken jy, weet jy nie wat het beteken nie, uh, dit is een lekker op en wakker ene. 1965, The New Christie Minstrels. Usum me san yo kuti ja ke yo yama otokonyo America. lekker op en wakker vrolik in 1965 New Christie Minstrels. Nou ja, ons het daar gekom, uiteindelik, of nie, uh, eh, ongelukkig, ja, so ek sê, ek het uh, net beginne geniet. Um, maar ons moet beginne handeskut en sê, jy moet lekker slaap. Uh, en uh, ja, ek wil net noem dat direct hierna, nee, nie direct hierna nie, daar so half vier, wat ons gaan luister na die uh, auto DJ, dan kom um, de, eh, is het Christouse program uh, en, en sy program is op spoed elke vrijdag aand om 6 uur en hy gaan tot half 9 ek sien uh, vanavond staan Pieter vir hom in, Pieter Duplessis staan in vir Rudolf en uh, ja so dit uh, is, beteken lekker lekker luister uh, vir daarie tyd. Het is altyd een lekker saamgeselsprogram en uh, allemaal neem deel en uh, ja, so geniet het. Um, en dan op uh, die ander radiostasie, Radio Eendrag, waar ek ook uitsaai, dit is om tussen 7 en 8 is dit gooi milies van Christoplessie. Nou Christoplessie, is het, uh, eh, wel, uh, hy is een sanger, en uh, hy bied vir ons dan sy gooi milies aan, en dit is gaan oor boermuziek, en dan ty morgenmiddag 12 uur, het hy weer een uh, heruitsending van die program. So, maak een plan en luister saam daar by Chris uh, en dan ook by Pieter. Al twee is duples ries. Um, ehm, ja, uh, en jylle sal die, al die muziek geniet wat daar uh, eh, opgesit is. Uh, ek gaan kom ek gooi sommer twee in, ek gaan een bykie oor die tyd dan, maar maak die saak nie. Uh, daar is niemand na my tot 6 uur nie. So, ek gaan Ken Mellon, uh, eh, net omdat ek uh, hierdie liekie langklaas gespeel het. Love Song of the Waterfall gaan ek speel van Ken Mellon en dan direct daarna, omdat ek van haar hou, uh, <laughs> Nana Muscuri, en sy doen ons die Browns Silikie, uh, eh, The Three Bells van 1974. Lekker naweek vir julle, lekker week wat voorlee, uh, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, bye for now.